Baina zer gaitik bai honan, Euskara Batua arantzazuko egunekin lotua bada, haintzinetik bilkurak egin ziren Euskara Batuaren oinahiak lantzeko bai honako kordoliek karrikan, ipajaldearen ekarpena dela eta elduden ostegunean bai honako riko etxean antolatzen da kolokio egun bat, garaieko eta egungo aktore ezberdinekin, batitxu koioz Euskal Zainak gehiago erraiten digu gara jortaz. Irurgoita hiruan eta lauean, lantalde bat sortu zela kaudele harrikan bai honan, eh, zazpi euskaltzale, txilardegi lidari erandezagun, bena artean Roge Idiart eta Jean-Louis Davant, eh, landu zituzten eh, pixkat aditza, berba nahi baduzue, eta izena eta kasuak nula, txerkatu zerbait ulergari, denentako ulergari, eta popozamen hoiek publikatu zituzten, eta ondotik, irurgoita sortzian, bere ko eh, kongre kongresu famatu hortan eskoazandiak arantzazun onartu zituen proposamen horiek. Eta orduan baliatzen dugu kolokio hori egiteko, hoien artean agertuko dira bi bizi direnak Jean-Louis Davant eta ondotik mintzatuko dira ordunko eskuatzale batzuk Gesan Alfaro, Jamati Girazar edo Joseba Intxausti izanen dira besteak beste, ahatsaldean, gaur egongo aktoreak agertuko dira, Itxaru Borda, Peio Joradulla edo Aines Dufo.